ja vám. Tu sú Vysoké Tatry, troška upršané a brat Pavel s novou reláciou spirituálneho kapitálu s názvom Apokalyptická koláž a Jeremiáš v cisterne. Vítajte pri počúvaní. Tí, ktorí berete duchovné veci vážne, alebo sa o to snažíte, snáď vás povzbudím, a tí, ktorí sa tak aj pochabíte a berete to tak zľahka a robíte si z duchovného života aj z vlastnej spásie, z pán Božka, tak trocha srandu, tak predpokladám, že aj niekto z takéhoto typu poslucháčov existujú. Vítajte aj vy, vám sa to zíde snáď tiež. Snáď vás nasmerujem na nejaké také dôstojnejšie smery života a troška s vami dnes táto téma o trasie, pretože nečaká nás len nečakajú nás len príjemné chvíle, ľudstvo je v závere svojich dejín a na závere ho čaká obrovský výprask. Nechceme to moc dramatizovať ani tu ako nejaký fanatik e, vás nejako hecovať do nejakého spolufanatizmu, ale jednoducho oznamujem vám, čo sa deje, kde asi sme v dejinách, čo nás asi čaká. Obrázok, na ktorý sa pozerám, aj vy možno na dnešnú reláciu, je koláž z obrázkov, ktoré som roky so sebou, ako sa stiahujem po Slovensku, som to nosil a niektoré sa z nich aj poškodili. Ja som trocha aj umelec, tak sa venujem, mám aj vlastnú galériu, teraz je tu nado mnou, kde bývam. Môžete sa prísť do Tatier pozrieť na ňu. Je tam už upratané, povysávané. A keď som bol, myslím, že v Prešove pred nejakými šiestimi rokmi všetky svoje veci, čo mám, 20 balíkov kníh, doniesol mi to jeden dôstojný pán zo stredného Slovenska a nejakých pár obrazov, aj bicykel tam bol. Tak mi to zložil v jednej izbe Prešove, ktorá stála v prenajme 100 eur, tak som tam tuším 1,5 rok bol. Aj som tam niekedy prenocoval na podlahe, na koberci v spacáku, všetky veci okolo. A keď som tak tam spal, niekedy zaspával, však tam bolo vedľa umývadlo s studenou vodou, teplo tam bolo. A tak som si pomyslel, ešte stále som v luxuse. Aj keď som bol v takejto polohe. Bolo to zaujímavé, Bohu vďaka aj za to, že som to zažil aspoň všetkých podobných, viem pochopiť. No a mal som tam rozložené veci a medzi nimi som si začal upratovať v obrázkoch, ktoré boli poškodené, chcel som ich vyhodiť a napadlo ma, že ich nevyhodím, že ich začnem, kúpil som si nejaké lepidlo poriadne a také pasparty rám, ktorý má možnosť 170 výšku, tak som začal tie obrázky, cez Vianoce to bolo lepiť. No a je to jeden z mojich diel, diel, diel Galerie v Pali a pozerám sa na to, tuto mám pred sebou, ako vstávam, tak pred sebou tento obraz kolážový a možno vás inšpiruje, že aj vy máte nejaké zbytočné obrázky odložené v šuflíku, ktoré sú nepovšimnuté, tak ich pekne s láskou zoberte, obstrihajte, ak sú poškodené, tak ich nalepte a spravte z toho koláž, ktorá môže byť pekným dielom a poteší vás aj tých, ktorí vás navštívia napríklad. Tak takéto obrázky e, si dnes niečo mám, ich takéto rôzne paclíky, pacle. Počas života, čo sa venujem aj teológii za 40 ročia a nikdy som to nedal dokopy, tak dnes sa pokúsim dať tieto apokalyptické pucle, tieto obrázky do jedného obrazu, do jednej relácie, ktorá Myslím, že na tomto území v takomto podaní nebola a pravdepodobne niečo také by ma prekvapilo, keby do konca sveta bolo, že čo nás asi čaká. Nevymýšľam si len to, čo mňa napadne, čo ja mám skúsenosť a čo ja som zistil, ale sa opieram hlavne o sväté písmo, tam máme mnohé veci nadiktované, zjavené z neba. Je to Božie slovo. Je to veľký poklad. No a úcta k Božiemu slovu nás vedie, že mali by sme ho vykladať teda spolahlivo a nie diletantsky, nie fanaticky, nie nejako dokrivene na to si spravodlivý človek a musí dať pozor. No a opieram sa aj o druhú knihu, ktorá nabrala na obrovskej dôležitosti, pretože knihu Apokalypsa, poslednú knihu sa Nového zákona aj z Biblie, ktorá bola pre nás najťažšie vyložiteľná, skoro nepochopiteľná, tak sme dostali ďalší diktát, ktorý dostala írska podnikateľka Mary Kerbery, ktorá sa priznala, že ona nebola nejaká horlivá katolička, varená, pečená v kostole, skôr bola tak na okraji cirkevného diania. A ako sa jej hlas v roku 2010 pozval a začala sa triasť a chvieť, a začala robiť to, čo voláme v ezoterike, že automatické písanie, mala nejaký spirituálny zážitok, počula nejaký hlas alebo v nem a začala to písať a je z toho kniha pravdy, je to 1330 posolstiev, ktoré nám podrobne vysvetľujú apokalypsu. Túto knihu prišiel som s ňou aj v tom Prešove, aj predtým do kontaktu. Ja som jej nevenoval pozornosť. Myslel som si, že tá, to je jedna z tých zjavení a to je sektárstke. A, a tam odpisuje pápeža Františka, ešte ani nezačalo, že odpísaný, no to ja tak nenávidím, keď niekto niekoho odpisuje že je negatívny alebo že falošný prorok ešte ani nezačal. Test, e, tak tam som tomu nevenoval pozornosť, nezdalo sa mi to. Tak ako sa to nezdá mnohým iným. Ale potom, ako pápežov Františko pontifikát skončil, tak e, som si pár vecí uvedomil, že tá kniha hovorila prorocké predikcie, ktoré sa nám naplnili. Preberám ich posledné relácie, posledný rok, ak ste si to ráčili všimnúť, pretože to nie sú nejaké maličkosti, sú to veľmi vážne veci, čo sa týka našej geopolitiky, nášho dienia, nášho stavu v cirkvi, nášho stavu ako ľudstva. Tak tá kniha hovorí asi najpodrobnejšie o tom a najpresvedčivejšie, aspoň pre mňa, možno aj pre ďalších, že sa blíži blízky príchod Ježiša Krista, ktorý je predpovedaný Bibliou. A my, kresťania, to ako všetci veríme, ale tak to odkladáme na inak storočie, na tisícročie, tak tá kniha hovorí, že to bude naša generácia, ktorá zažije tento príchod. A pred tým slávnym príchodom a pred tisíc, tisícročnou ríšou, ktorá bude nasledovať, prídu záverečné časy. Niečo som vám z toho už povedala, čo nás pri tých predikciách, tých predpovediach knihe pravdy teda ešte čaká. No počúvajte. Upozorňujem, aby niekto nepovedal, že vám hlásam nové dogmy, že toto je môj skromný, ľudský a nedokonalý odhad udalostí, ktoré nás asi čakajú podľa tejto knihy pravdy. Má byť umelo vyrobený konflikt na Blízkom východe, Národy sa spoja, aby rozdravili neľudskú agresívnu vládu Izraeli, lebo s Palestínčami robia hrobozy genocídy. Toto bolo predpovedané Mary Kerbery z hora roku 2011, 12, 13. Máte to tam. A to sa vlastne naplňa. Čítal som, čo sa včera Izrael zautočil, 75% gazy ovláda chce tých palestínčanov buď vyštvať, buď vyhľadovať, buď zničiť všetko ovládnuť. Je to hrôza tohto sveta a hlavné správy vám o tom podajú nie realistické informácie, ale satanisticky skreslené, že Izrael je úplne neviniatko a za všetky môžu Hamas, za všetko môžu Arabi, za všetko môžu palestínčania, teroristi a Eh, izraelská vláda. To sú úplne spravodliví hritieri, bojovníci a, a treba ich žehnať. A to sú boží ľudia a to sú tí zesní židia, čo bojujú proti tým, k tomu Goliášovi. Na no, Spojené štáty ich sponzorujú miliardami dolárov a od všetorony oni robia spravodlivý boj. Takéto, takéto manipulatívne spravodajstvo ako za komunizmu, kedy sa zvelebovala komunistická strana, a nevšímali si rôzne hrôzy, čo, tá, čo oni páchali v mene komunizmu. Niečo podobná propaganda bola za nacizmu, kedy sa zveleboval Hitler nacizmu za hro, hrozné Rusko je zlé a bolševici a to boli čierni a nacisti boli len bieli. Presne toto, tento čierno model nám podávajú mainstreamové médiá a veľmi sa čudujem, že sú hlasy v cirkvi ktoré to chcú poupraviť, ale nie sú, nie sú poriadne silné, je to len tak potichu a vlastne všetci, všetky štáty až na nejaké výnimky to tolerujú a málo kto sa postaví tejto izraelskej vláde, že by ich na... sú, sú štáty, ktoré sa uzvali, ale tieto tak potichu, nikto je tam aj nejaký zatýkač na Netanyahu ako na vojnového zločinca, ale vlastne oni im to dovolia robiť. A vraj to nebude navždy. Toto je umelo vyvolané, kniha pravdy hovorí, antikristovskými silami. A čo je šokujúce, čo som sa dozvedel, predpoveď Izrael bude zradený Spojenými štátmi americkými a príde naň holokaust. Myslíte, že toto je predpoveď z sa po nejakej chorej pani? Alebo to je diktát z neba, ktorý sme dostali už pred nejakými 10-12 rokmi a ja vidím, že sa to naplňa a mne svedomie nedovolí o tom mlčať. Tak uvidíme. Holokaut sa už deje, palestínčania sú ničení, svet sa na to prizerá, dovolí im to a za tým sú antikristovské sily jednoznačne a vraj bude nasledovať tak ako USA. Sponzorovalo, Trump hovorí, to není moja vojna, to bola Bidenová vojna, to on tam dal miliardy dolárov. Ja, ja to stopnem. Stopol to. Vojna sa pravdepodobne skončí. Je tam nejaké mierové dohody. Amerika, Rusko na Aliaške, videli ste, sledujete. No tak Amerika prestala sponzorovať jednu vojnu a vraj prestane sponzorovať aj druhú vojnu a zradí Izrael vtedy, keď to bude najmenej očakávať, alebo svetoň, tak ak sa to naplní, tak je to v knihe pravdy číslo 372. Overte si to, kedy to bolo oznámené svetu. Ja to oznámujem vám, pretože vám to Rádio Lumen neoznámi, ani STVR. Dostali sme predikciu číslo 350, že Babylon a Šelma s desiatimi Rommi Európska únia, ktorá podporuje vražedný plán proti Rusku, ukrajinské vyzbrojovanie, dočítam sa na Aeronete dnes, otvorím to, že sa nabúrali nejakí hackery do databáz, ku tajným informáciám v Kieve vraj je zavraždených 1,7 milióna ukrajinských vojakov. Ukrajinská vláda tam priznáva, neviem, pár desiatok tisíc. A to preto, aby nemusela vyplácať dôchodky ženám a deťom pozostalých. Ukrajinci hromadne prestupujú do Ruska. Vyzerá to na hrôzu. Tá vojna vôbec nemusela byť na Ukrajine. Stačil jeden podpis podpísať Minské mierové dohody a žiadna vojna by nebola. Ukrajina bola aj k tomu naklonená, ale prišiel Boris Johnson, jeden z nadbohov a povedal Zelenskému, ideme proti Rusku. A oni išli ako kreténi do tej vojny. Vedeli všetci veľmi dobre, ako to dopadne. Že Ukrajina nevyhrá. Že prehrá, len sme nevedeli, kedy to skončí a koľko miliónov mŕtvych zbytočných tam bude. Budete za tieto zločiny, pán Zelenský, zodpovedný. Toto mal povedať pápež František, aj pápež Lev XIV. Zelenskému a vyťahať ho za uši ako najsadistického klauna na geopolitickej scéne, ktorý nemá hamby a perie tam krvavé miliardy a dáva svoj národ na úplne do zbytočného krvi prelievania a hrá tam nejaké veľmi nedôstojné divadielko. Sa ten nehambí. Ja by som ho vyrazil, keby som bol pápežom. Vyrazil. A celému svetu by som pohrozil. Beda vám pokrytci. Beda vám lakomci. A najväčšie beda vám vojnoštváči. Čo toto vy sponzorujete. Posledný súca blíži. Jo, takto som nechcel, ale Spravodlivého človeka takéto niečo napadá, aj keď nás máte, že sme šašovia v alternatíve, pretože takéto seriózne spravodajstvo nikdy na, nikde na svete sa to takto priamo nepovie. Nož tak my v alternatíve sme šašovia a klauni, aby sa na nás rehocete. Tak vám pripomeniem jedno jedno podobenstvo, ktoré povedal pápež Benedikt XVI, ešte bol vtedy, neviem, či bol kardinálom, asi bol biskupom. A napísalo, napísalo, neviem, či 200 tých kníh, či prác, tak eh, v jednej z tých kníh by ste sa dočítali, že v jednom cirkuse bol klaun, ktorý vyšiel do manéže a tým ľuďom začal hovoriť, ľudia, vaša dedina horí, tá dedina horí, poďte hasiť. A ľudia sa začali zabávať a usmievať. A on im zdôrazňoval, že poďte, vaša dedina horí, potrebujete. A oni si mysleli, že ten klaun, že to je jeho srandovné vystúpenie a že to dobre hrá a všetci sa na tom v tom cirkuse zabávajú dobre. A takto to bolo niekoľko minút a vraj potom to skončilo tak, že prišli do dediny a bola zhorená. Pretože si mysleli, že ten klaun žartuje a on im hovoril pravdu, ale s takým cirkusovým nosom. Tak aj my sme cirkusanti, v alternatíve máme červené nosy, máme všelijaké klaunské šaty, všelijaké nálepky na mainstreamáci dali, tí solidiáci, ktorí vám klamú do očí a berú za to peniaze. A to, že je to duchovná, duševná prostitúcia, ktorá je 10 krát horšia ako tie ženy, čo robia telesnú prostitúciu, to vám nikdy neprezradia. To my šašovia sa za nich hambíme. A vám to povieme, že toto sa nemá. Toto charakterný človek nerobí a takáto prestitúcia je veľmi nedôstojná. Najhoršia bude klerotúcia, keď niekto v mene Božom sa hrá, že je klerik, Boží služobník a sleduje to, nemo sa na to prizerá a nechá antikristov tým vyčíňať a on má z toho výhody a sa na to usmieva ako slniečko na hnoji. To je klerotúcia. Juristúcia to je niečo podobné, niečo medzi tým, že keď sa niekto hrá na sudcu a prehlási na súde, že čierne je biele a zobere za to 10 alebo 100 tisíc eur. Pina jedna hnusná. Tak ďalšia predikcia je, že USA, Európa bude napadnutá Ruskom a USA budú napadnuté Ruskom a Čínou. Tak to nejako bude. Či to bude tohto roku, či to bude budúceho roku. Myslím si, že sa k tomu približujeme a tá geopolitika smeruje k takémuto dejnému výprasku, tak ako za druhej svetovej vojny bol to nejaký agresívny nacizmus, no tak prišiel druhý démon komunizmus a začala tu mela a milióny mŕtvych. Tak teraz je tu neonacizmus Európskej únie, úplne zjavný. No a vznikne z toho nejaký neonacizmus. Rusko s Čínou sa spoja, napadnú vraj aj Európu, vraj aj USA. Takto sú tie hrozy, čo sú pred nami, aby ste vedeli, že nebo na nás dohliada a boží služobníci, aj keď sme na tých najposlednejších miestach v cirkvách alebo v médiách, tak Možno, že keď hovoríme pravdu, tak aj Pán Boh hovorí cez naše ústa. A ak náhodou si také veci niekto dopredu uvedomuje, tak to je Duch Svetý v ňom. A ten, kto sa hrá na kresťana a vôbec si neuvedomuje, kde žije, čo sa vlastne deje, ten spáva na mesiaci, a je to ťažký ezoterik, ktorý nekontaktuje s Duchom Svetým, vôbec si neuvedomuje, kde žije, čo sa tu vlastne deje, čo nás tu čaká. Marian tu pripomína, chýbal podpis nie v Minskej dohode, ale v dohode z Istanbulu. Tak prepáč, tam boli nejaké dvo, dve Minské dohody a potom ešte nejaká istambulská. A tuším, že to v Istambule, ďaká za pripomenutie Marianovi stredné považie. A že tam stačil jeden podpis, ktorý vraj už bol nachystaný, všetko pripravené diplomáciou a nejaká moc zo západu prišla a to znemožnila. Budú za tie vraždy zodpovední. Oni vraždia a majú z toho zisky a im to jedno. Sú to satanisti. A vaša chyba, milí kresťania, a tí najväčší kresťania, najväčší papaláši je za posledných 35 rokov, že vy tolerujete po druhom vatikánskom koncile všetky náboženstva však. Však to bolo hrozné, keď sa ten katolicizmus agresívny roz, rozťahoval, natláčal, upaloval, prišerné tak sme dospeli k nejakému konsenzu, k slobodomurári nám pošepli a možno to troška aj spolu zariadili na tom koncile, že aby sme tolerovali aj iné náboženstva, čo sme mali urobiť nie v 20. storočí, ale už v 4. storočí, keď sme prišli k moci s cisárom však, ale máme troška meškanie, No ale do extrému to prišlo a tu by mal zasiahnuť extrémistická komisia Slovenskej republiky, ktorá chrápe alebo není ani utvorená. Tie zákony proti extrémistu mu nejaké máte, ale toto, že vy tu tolerujete satanizmus. To je jedno z náboženstiev, ktoré by ste tolerovať nemali ak by ste boli kresťania, teda kristovci. No kresťania sú takí všelijakí. Krista, Kristovec je tu tuším jeden v Európe a to je pán Putin, ktorý oficiálne dostal pošepnuté asi od patriarcho Kirila, že satanizmus v Ruskej federácii bude zakázaný. To je jedna správa, a ja sa pýtam, pán Putin, vy ste tam už od roku 2000, tak nejako, štvrtstoročie vás to teraz napadlo? Teraz, keď už prihára celému svetu, že zakážeme satanizmu, viete, koľko satanistických obetí sa za posledných 100 rokov udialo? Nikto to neráta však. Je to uctievanie padlého aniela. Je to luciferizmus. To sa robiť nesmie, nemá a keď sa to niekde vyskytne, okamžite malo nejaké gestapo štátne aj cirkevné tam zasiahnuť. Toto robiť nebudeme, to je satanizmus, to je zakázané. Žiadne pálenie mačky v Slovenskej republike pod krývaním. Aj to sa stalo. To je taká drobnosť. Ale keď už sú tam malé deti alebo nejaké rituálne obety v kostoloch niekde a znesvecovaní, tak to, to sa zhrozíte všetci. Tu máte bosorákov, však vy ste ich povolili. Tá vaša chorá slobodomorárska tolerancia bez Ducha Svetého. Keby ste vy mali zvyšky Ducha Svetého, toto, čo pán Putin urobil, ste urobili v roku 1990, keď padla totalita. Kedy to 2023 v Rusku zakázali LBGTI propagandu, tak to Rusko vraj Kniha pravdy to potvrdila pán Veka na Svobodné vysielači, to tiež praskol. To vám takisto mainstream ani cirkvi nepovedia, títo vrajocovia, nepovedia vám to. Asi to ani nevedia. Všetky príkazy prichádzajú z antikristovskej kancelárie na pašovanie drog, na likvidovanie nejakého národa, na zdražovania, a tak ďalej. Však je toho strašne veľa. Z jedného miesta Navonok sa zdá, že tu je východ so západom a že tu bojujú, ale vraj sú to dve frakcie židov. Jedni sú chazarskí v Londýne, ďalší sú chabadistickí v Moskve a oni hrajú sa na vojnu na Ukrajine, keby Rusko chcelo dávno, dávno rozdrví. Rozdrvilo by celú ukrajinskú neonacistickú partiu a nebola by tam 1,7 milióna mŕtvych, ale bolo by tam možno 100 tisíc alebo koľko. Ale nemali to dovolené. A ten Putin si uvedomuje, kto to tu dáva rozkazy, kto to tu rozoštváva tie vojny. A prečo ho vy počúvate? A prečo vy s ním spolupracujete? Budete za to, pán Putin, zodpovedný? To nebudú srandy, keď prídeme k Bohu. Vy ste na vrchole, máte strážiť morálku geopolitike, tak ako pápeže v Ríme a má strážiť, či sa katolická viera ne, neriedi, nerozdrví, neničí. Takže to nebudú už, nebudú strany. Tak, čo nás to čaká, si povieme po pesničke. Ten, kto má svoj čistý svet, nemusí sa báť živých slov a podlých vied. Nečaká ho pád. Ten, kto v lásku uveril, iným neškodí neurobí s diablom dým nemá dôvody. V tom je ten fór, mať ľudí rád, tak začni skôr, než príde skrát, počuť ten chor, znie zďaleka, všetci sme zbor, ujsť nie je kam, je asi málo kníh, však čo si vieme z nich. si let, měj lidi rád a začni hned, než přijde zkrat, je slyšet chor, za trochu blíž, všichni jsme zbor, kdy pochopíš, je asi málo knih, však něco známe z nich. krásnych tém staviaš ten svoj hrad. Z nich sa ale nenajem, vidím priveľa vád. Ja ti říkám, zkus to jen a měj někoho rád. Knihy pravdy sú nielen geopolitické predpovede, ktoré sa nám plnia, ale aj hlavne tie, ktoré sa dejú vo Vatikáne, v Ríme, Božom meste, kde je nástupca Apoštola Petra. A keď tam bola predikcia, že Benedikt XVI bude vyštavatý zo svojho miesta a že po ňom príde falošný prorok, tak som tomu neveril, priznám sa. Myslel som si, že to je tiež nejaké falošné proroctvo pred tými nejakými desiatimi rokmi. Prešlo nejaký čas aj Francisov pontifikát, ktorý žehnal aj nielen migráciu, ktorá bola nebezpečná pre národnú bezpečnosť, žehnal vakcíny, absolútne bláznostvo, semerená, neschválené a nanúcovať, to je úplne proti, proti No a keď sa tam požehnali už aj homopári bez toho, že by sa tam povedalo o niečo o smilstve či homo, smilstve, sodomii, tak som tomu začal veriť už aj ja. A preto vysielam, čo vysielam, musím sa ospravedlniť, že mi to nedocvaklo, že som bol takýto stukovateľi sám. No a tak, mi, tak jednoducho to mi dalo za pravdu, že kto, kto prišiel po Benediktovi 16. bol falošný pápež. Toto pápež robiť nesmí. Tak som radšej krycím názvom nazval nesvetý pápež. Tu ho nazvali, dávno predtým ešte nezačal, že to je falošný prorok, Benedikt bol vyštvatý. No a čo bude tento jeho nástupca? Čaká ho podľa predpovede. Z Ríma bude pápež vyštvatý. Vyzerá to na leva 14. Hovorí o tom niekde nejaký svetec. No, Pater Pio spomínal niečo, že cirkev má prevziať nejaký antikrist a že bude on riadiť cirkev. Tak podobenstve. No a konkrétnejšie to dostal pred 100 rokmi František Palau, karmelitán, ktorého vyhlásil po Vatikáne za blahoslaveného tuším, že Benediktov bol, čo ho vyhlásil, či Jan Pavol II, neviem, ale ten v tichu samotný navštívil ho aniel, predstavil sa, ja som aniel z apokalipsy a nadiktoval mu toto. Opustím Rím, odoberiem z neho pápežský trón a mesto bude vydané do moci démonova revolúcie. Rím už viac nebude centrom Ježišovho náboženstva. Pápež sa vráti do katakom. Mal zjavené v tichu tento málo známy pustovník, ktorý je oficiálne církou zaradená medzi blahoslavených. Misijný karmel je to, čo on robil. Karmelitán, ktorý robil nejakú misiu do sveta. Aj Pius X. svetý mal zjavenie pred vyše 100 rokmi, že niektorí z jeho nástupcov bude napadnutý a bude prekračovať tela zabitých kniazov. Tak toto je predikcia veľmi silná v cirkvi, ktorú, keď už hovorím, ustvoril som túto veľkú tému, nemôžem to obísť. A tak by som mal povedať, bude by sa to nestalo, ale túto predpovede vyzerá to zhora dané. Majú sa zraziť dve kométy, bude červená obloha, znamenie kríža na tejto oblohe a ľudia budú z toho šokovaní. To sme už mali, že sa dve hviezdy zrazia takým veľkým nárazom, že ľudia budú považovať toto divadlo za katastrofu. Keď tieto komenty splynú, výsledkom bude červená obloha, všetci po celom svete budú vidieť znamenie môjho kríža. Mnohí budú zhrození, ale ja vám hovorím, radujte sa, lebo uvidíte prvýkrát počas vášho života pravé Božie znamenie, reprezentujúce veľkú novinu pre hriešníkov po celom svete. Miliardy ľudí bolestne budú prežívať, čo znamená zomírať v smrteľnom hriechu. Pravdepodobne ten šok z tohto nárazu bude niečo, čo je predpovedané ako varovanie aj v posolstvách Garabandale, aj vo viacerých svetých, aj v tejto knihe Pravdy sa o tom podrobne píše v niekoľkých zjaveniach. 15 minút sa ocitneme na audiencii pred Božím trónom, pred tým, ktorý nás ráčil stvoriť. Ako dobrý otec, táto kniha posolstva hovorí o tom, že nie všetkých to obráti, že v médiách budú o tom hovoriť, že to bola nejaká halucinácia, nejaké choré a niečo prírodné a nič sa nedeje. A vraj to príde potom, ako pápež opustí Rím. No tak budeme to sledovať. A myslím si, že sa to stane až potom, ak má teda Rusko napadnúť Európu, tak to bude. Alebo z Čína, kto vie, kto z nich. Ako si to podelia, či jedni pôjdu na Spojené štáty, druhý na Európu. Kto tu príde a vraj tu príde zavedenie komunizmu a začne to aj problémami v Taliansku. A pápež vraj bude musieť opustiť. Ríma tam sa nasťahuje nejaký cirkevný tajomník. To je predikcia. Čiže toto intenzívne, jasné, krátke 15 minút. Ne? Bude to taký malý krst, alebo krátky krst do hňom, darovaný nám všetkým z neba a bude to posledným momentom pred veľkým trestom, ktorý dostane ľudstvo vo svojom závere. A nebo bude si všímať, koľko miliónov či miliard ľudí sa obráti alebo neobráti k Bohu, či si oľutuje svoje ťažké hriechy, či sa bude ďalej pochabiť. Budú pozorovať a odkazy z neba sú také, že keď sa ľudstvo obráti, trest bude malý, keď sa ľudstvo neobráti a budeme sa pochabiť ďalej, tresty na nás a výprast príde obrovský, taký, aký zaslúžime. A bude to obdobné tomu, takému trestu, aký bolo vidieť, alebo odkedy nebolo vidieť od čias Noema pri potope sveta, kedy to bolo nejakých 3,5 tisíc, 4 tisíc rokov, neviem presne. A bude to uvoľnené a dopustené spravodlivým Bohom ako, väčný, ako trest, ktorý ukončí staré hriešne časy a premiestni Boží ľud do slávnej tisícročnej ríše. Sú niektorí kresťania, ktorí o tisícročnej ríši nepočuli nič. Ich tragédie nevedia o tom, že budú mať skriesené tela, že Kristus príde, tisíc rokov tu bude vládnuť. Oni o tom nevedia. Pána Jana, tak ich napomente. Poučte ich, alebo im odporúčte nejakú reláciu, či nech si to doštudujú, či v knihe Pravdy, či v Apokalypse Poštola Jána, pretože je to hamba. Čo sa píše k nepravdy? Strach pochádza z hriechu. Moje veľké milosrdenstvo prináša úžasné správy mojim deťom na celom svete, lebo keď sa toto veľké varovanie uskutoční, bude vám daná druhá šanca na zmenu vašich životov k lepšiemu. Keď bude odhalená pravda o mojej existencii, to už všetci budeme vedieť, koľko bije, uskutočnia sa potom rozsiahle obrátenie dostanete čas pokoja vraj po tom varovaní. Niekde som počul, že 6 týždňov, kto vie, či to je pravda. Na poriadnu svetú spoveď, kto není krstený na svetý krst a na toho, kto sa klaňal veľkému pohodiakovi a sa rehotal na veľmi vážnych veciach našej spásy, aby zvážnil, aby sa obrátil aby sa umravnil a nasmeroval tam, kde je náš domov. To bude zmysel toho, čo sa deje. Potom a len potom, čo sa uskutoční varovanie, bude svetu daná možnosť zniesť veľký trest, ktorý bude nasledovať, ak sa hriešnici nebudú hromadne kajať. Lebo vtedy ruka môjho otca dopadne všade na tých, ktorí odmietajú počuť pravdu tých, ktorí sa odvracajú od lásky, lásky ku mne a k vašim bratom a sestrám. Lebo vaše hriešne cesty v tomto štádiu, a teraz počúvajte, veľmi dobre všetci arci, pohodiaci a uctievači veľkého architekta, v tomto štádiu sa už nebudú akceptovať tieto vaše hriešne cesty. Bude ich treba ukončiť a to bude vaša úloha ktorý ma aj počúvate, aj s tým súhlasíte, aj sa vám to páči, aj si myslíte, že to je pravda, ale zase idete satan čvachta do nejakého bahna z ťažkých hriechov a pomileného života uctievať nejaké modly či modličky. Toto treba čím skôr opustiť a to budete mať poslednú možnosť keď príde varovanie, sa s tým dôstojne rozlúči. Lebo to už ďalej nebude tolerované, pretože to by už pretiekol pohár trpezlivosti, odkazuje vám šéf najvyšší. Satanovmu mocnému vplyvu už nebude dovolené držať ľudstvo v pevnom zobretí. Tí, ktorí vzdorovito naďalej chodia po bezbožných cestách a na nich prenasledujú moje deti, tí, hádajte čo, budú zastavení. Veľké milosrdenstvo, ktoré vám ukážem počas varovania, je riešením pre novú éru pokoja. Akceptujte to a trest bude odvrátený. Odmietnite to a budú môcť byť zachránení a budete zachránení s mojimi nasledovníkmi. Pre vás ostatných čo tým pohrdnete, bude už príliš neskoro. Kazuje vám spravodlivý sudca Ježíš. Tak takto nikto z božích služobníkov nerozpráva, ani ja som takto nerozprával, keď som bol v kazateľnici. Určite som sa takto nikomu nevyhrážal, No je to veľmi podozrivé, že nejaká podnikateľka fešná z Dublinu, ktorá nechodila ani do kostola poriadne, tak si trúfne takéto veci dať na papier a že to Ježiš. No tak skúmajme, či to je Ježiš. Skúmajme, či tam je nejaké hlúpe slovo. Čo keď je to práve? A my by sme sa nemali pochabiť a troška vážne to brá. Dáme si trocha pauzu do našej slovenskej reality. Dáme ukaz. My veríme medicíne založenej na dôkazoch. Prosím vás, na, na základe akých dôkazov vy veríte medicíne? To by ma zaujímalo. On má takýto obrázok. Evidence-based medicine. Povedzte mi, kto má väčší dôkaz ako ja. Toto je môj obrázok. Toto je obrázok vládneho splnomocnenca. Ja som majiteľom tohto obrázku. A povedzte mi, kto na Slovensku urobil vôbec nejaký takýto obrazok. Čo to je? Klempa. Čo to je? Vy neviete? Lebo ja tu viem. Ja sa vás nepýtam, ja sa pýtam Klempa. Čo to je? Klempa, Sabaka, Jarčuška. Že oni vám pichli? Nie tie molekuly, oni ich zabalili, aby telo si povedalo, veď to je tučík, to mám, to mám v brúšku, to má, aj Mikas, to má v brúšku, to je tučík a ten tučík, keď lieta, hej, po tom tele, tak to telo nevie, že to, tam duka niečo je, čo je cudzie. Indikáciu na očkovanie detí dnes vlastne nikto nevie vysvetliť. Indikáciu, že prečo by sa dieťa malo zaočkovať. Ešte nehovoríme o vedľajších účinkoch, len o tom, že prečo by sa mali. No, média boli plné hesla, že dajte zaočkovať svoje deti, aby ochránili svojich starých rodičov. No a dnes už jasne vysvetlo, že zaočkované dieťa neochránilo <laughs> žiadneho seniora, pretože očkovanie nebráni e, šíreniu choroby, odovzdávaniu choroby druhým ľuďom. A to bola taká hlavná, taká emotívna motivácia. To nebola medicínska to bola strašná motivácia. motivácia. To bola motiv- motivácia, ktorú nie zdravotníci vložili, ale politici vložili do, do celej situácie. Očkovanie detí a teraz sa poviem, ešte sa nevedelo a tak, tak ja mám tu jeden dokument z roku z 5. oktobra 2021 a je mi cťou sedieť vlastne s kolegami, ktorí sú signatármi spolu so mnou takého textu, ktorým s, s pánom doktorom Baránkom sme vypracovali a s kolegami tu prítomnými. Výzva k rodičom neplnoletých detí v súvislosti s očkovaním proti chorobe COVID-19. Vtedy minister zdravotníctva ako prvý boli sme Slovensko jedna z prvých krajín na svete, kde sa povolilo očkovanie mRNA vakcínou e, deťom od 5 e, do 18 rokov. A vo výzve k rodičom píšeme a sme hovorili, a bola zverejnená na alternatívnom médiu v hlavných správach, neexistuje žiadne oficiálne odporúčanie očkovať deti od 5 do 12 rokov. Ani validizačné štúdie mRNA vakcín neboli na deťoch ale na dospelých zdravých, potom sa očkovali chorí, aby boli menej chorí, ale pritom validizačné štúdie platili len pre zdravých ľudí. Chorí boli vyradených zo štúdií. Pre deti nebolo žiadne odporúčanie a očkovanie nebolo povolené v žiadnom štáte, okrem Slovenska. Boli sme prví. No ak je toto pravda, že sme boli prví, no tak ten hurá vakcína na filizmus alebo hurá katolicizmus to je chyba. To sú naše pudy. Hra je druhá svetová vojna. Viete, kto ho začal? No Nemci prepadom Polska, nie Slováci, prepadom Polska. Asi hodinu sme pre, predbehli nacistov. Tak sme im chceli pomáhať proti boji proti ruskému bolševizmu, že sme prvý prepadli Polsko. Toto my Slováci robíme. Dajte si pozor na tieto svoje. Slovanské nevykvasené púdy a keď sa nejaká propaganda besná šíri, aj vakcinačná. Prvý na svete, očkujme deti a dobodajme ich nejakou mRNA er vakcínou, ktorá ešte není ani schválená oficiálne. A Robert Melon, vedieť zo Spojených štátov, čo bol pri zrode mRNA, er nedoporučuje toto. Není dobre dať ľuďom, to je nebezpečné. A my prví ideme deti dobodať pre Boha. Vy sa nehambíte, mal by im povedať nejaký prorok slovenský medzi lekármi. Povedal, boli to pár jednotlivci, tu je pán profesor Hrušovský, ale veľmi jemne to povedal, mal zakriča. Pozval sa teraz pán doktor Kotlár, ale tak trapne, že začal tam, to je môj obrázok a pozrite na tom obrázku Klempa, Sabaka, pozrite, to je môj obrázok a čo tam vidíte? Nanotechnológie po vakcínach. Keby len vo vakcínach ale aj v anestetikách, keď niekoho zubolí, sa zistilo, že aj tam sú nanotechnológia. Viete, čo to je? Nie je. Nám televízor nepovedal, ani slovenská vláda, ani Vatikánček. Nepovedal. No tak si to doštudujte. Sú na to patenty a Vigano napísal včas, myslím, že v roku 2021, do Vatikánu na najvyššie miesta, že pozor, v tých vakcínach je nanotechnológia, samoskladajúce sa nanočastice, ktoré sa tam zložia vo vašej krvi, putujú po celom organizme. Tam nie sú len spike proteíny, ktoré vás môžu zneplodniť. Keby len to. A toto vysiela nejaký Bluetooth signál. Dá sa to chytiť na mobile, na počítači. Však vám to nikto nepovedal. My sme úplní kreténikovia a vy ste tí kingovia, čo ste sa nehali dobodať keby len seba, ale aj svoje deti. Jedna pani doktorka zo Žiliny Adriana dáva to na svoj facebookový profil každý deň, že si kúpila mikroskop s tmavým pozadím Darkfield. Ona pozoruje krv ľudí že sú tam čiastočky, ktoré sa skladajú v tej krvi, čo tam <laughs> nemajú čo robiť. A sú nielen vo vakcínach a vakcín... My všetci, aj nevakcinovaní, máme nanotechnológiu v krvi. Je tu apokalypsa. A keď vy myslíte, že sme šašovia s červeným nosom a rehocete sa na nás ako na konšpirátoroch, tak by som vám tak odporučil takú liečbu, návštevu niekoho, kto má darkfield mikroskop a kto vám ukáže vlasu, vašu vlastnú krv. A keď tam uvidíte plávať nejaké nanoskladajúce sa nanočastice, tak vám odporúčam úprimnú ľúto za pláč nad svojou vlastnou hlúposťou a pýchou. Mal by som vám vynadať. A pani doktorka dodáva, ja tu bojujem za to, chcem to kolegom ukázať a oni ma zosmiešňujú. Oni pokrčia plecami, nič sa nedá robiť, majú ma za blázna na psychiatriu, ma posielajú. Prečo človek, ktorý hovorí fakty, zostane v lekárskej branži sám? Lebo to je zákonitosť tohto povrchofilného sveta. Klaniame sa, veľmi málo ľudí sa klania Bohu a pravde najrozšírenejšie náboženstvo na tomto svete aj Slovenskej republike je pohodlnizmus a povrchofilizmus, ktorý sa ukláňa veľkému pohodiákovi. A keď, keď to dáte pod mikroskop, čo je toto za náboženstvo, navonok to má kroje katolícka liturgie, jednoducho je to polosatanizmus. To je najrozšírenejšie na náboženstvo sveta. To malo byť dávno zakázané. To ste ma zneistili s tým Putinom. Prvýkrát som bol zneistený, keď Putin tiež podporoval COVID diktatúru, napríklad Putnikom. Všimol som si, že František ani raz veriacich nepozdravil katolickým pozdravom. Dodáva Marian. Pán Putin musí Možno je to kresťan, dobrý človek, ktorý je z tých lotrov, čo vedú túto planetu najlepší, najslušnejší, ešte, ešte tam má nejaké náznaky svedomia kresťanstva, otcovstva. Taký pocit mám a preto mu fandím. Ale jeho zásahy prichádzajú tiež ako si opozdenie na poslednú chvíľu a ak Rusko vytrieska západ za jeho satanizmus. A ak vtrhne do Vatikánu a vyštve pápeža, tak niekto by vám mal na Slovensku, Československu pripomenúť, je to za vašu sodomiu. Vy tým, všetci ste zodpovední. Ak pápež káže žehnať nejaké páry bez toho, že by ich upozornil, ale my nesmieme žehnať sodomiu. Ak náhodou nám tu slúbite, že vy žijete čisto, nech sa páči, len nám to sľubte a musíme vidieť, že to berete vážne, tak vás požehnáme. A dáme vás za príklad na tabuľu cti, že aj takto sa dá žiť. To, to by bolo slovo pápeža, ale to, že on to tak nejako sofistikovane s Fernandézom tam dajú a vy všetci viete, že je zlé. Démona ste vpustili do cirkvy. Diabolstvo. To pritiahne obrovské tresty. Ak nás tu Rusko vytrieska vrátane Vatikánu, bude to za našu spoluúčasť, za našich hriechy. Musel som si naliať troška becherovky, také čo to tu je. S takou, s takou mandarinkou to vyzerá oranžovo, pretože to sú tak hrozné, závažné veci. A že sa na jednej strane aj nečudujem, že to nechcú biskupy a kniazy vôbec ani nejako preberať verejne a v rádiu Lumen sa tom nevysiela, pretože to sú hrôzy len na vyslovení, čo sa tu deje okolo nás, už sa to deje. No a čo nás to čaká také troška veselšie? Tieto hrvozy, že čo nás čakajú v Geopol varovanie, to snáď bude boží dotýk, no tak ale nebo sa dotkne. A tu neviem, či nastane skorej varovanie, ktoré vraj príde vtedy, keď pápeža vyštvu z Ríma. No tak teda ho už vyštvali, toho Benedikta 16. Neviem, či to platí na Lea, či na Benedikta, to mi nikto nevysvetlil. Porate uvidíme, čo to je pravda. Tuto je nejaký dotyk neba varovanie príde a má prizaj čert nebude spať a on pošle na svet antikristovú vládu. Je to za dverami a vraj sa to zjaví vtedy, keď bude chcieť napadnúť veľa štátov Izrael. USA ho opustí, možno sa na ňo národy vrhnú a vtedy sa zjaví nejaký geniálny mediátor, ktorého tu kričím názvom nazvem Copperfield, pretože nebude s rohami a s vidlami ani s chvostom pobehovať po planéte. Bude to sympatiák, ktorý bude brilantný mediátor, komunikátor, vtipkár, ktorý fantasticky, to si dobre zapamätáte, v knihe prehody je to jasne napísané, že nadchne celý svet Geopolitika bude v háji. Položené na kolena, aj ekonomika, aj politika. Umelo je to dopredu likvidované. Tak to vidíte. To hrôza len komentovať. On sa zjaví a on to oživí. On tomu dá impuls záchrany. On vytvorí celosvetovú charitu, zjednotí všetky náboženstva a bude ponúkať určite veľmi zaujímavý program ktorý natchne celú planétu. A tak sa teda tešte všetci pohodiaci, príde váš falošný spasiteľ, no len potom dajte pozor, bude to mať aj odvrátenú stranu mince. Však tak, svet prepadne antikriz, javí sa ako falošný mierotvorca na Blízkom východe je predpovedaná. Ponúkne záchranu, a je to pravdepodobne už z apokalipsy otvorenie štvrtej pečate, kedy jazdec smrti nasadne na svoju najatraktívnejšiu kobylu v celých dejinách. Tu pridávam to, čo som sa v knihe pravdy nedozvedel, ale taký pocit mám, že v scenári klamstiev bude pripravená aj falošná invázia UFO, fiktívne predik- e, projekcie na oblohe, to sa v knihe pravdy nespomína, neviem prečo. Bodaj by som sa milil, ale z viacerých strán. A viem, že existujú ukradnuté vynálezy, ktoré si elita satanistická obrovským sebectvom necháva sama pre seba a používa to na tento záverečný prepad celej planéty. Má prísť k skrieseniu falošného proroka. Taký Francis, to bol taký Jan Krstiteľ falošného proroka, mal on svoje falošné pesničky, ktoré vyzerá, že Lev to ako keby upratal, vôbec to neohlasuje, len tak ticho to nehažiť a ako keby to malo vyhniť a zaniknúť raj, sa dožijeme aj vzkriesenie falošného proroka a rozdúchanie všetkých tých falošných dogiem že všetky náboženstva vedú k Pán Božkovi napríklad a že, a že hriech vlastne už neexistuje ťažký, iba nepríjmať migrantov je ťažký hriech, <laughs> ináč, ináč. No troška aj potradno, ale len troška, oveľa viac tí migranti však. No peklo, pekličko je snaď prázdne, no takéto humanistické nápevy vás čakajú. Pripravte si svoje falošné hlásky, ak sa chcete pridať tak nadrogovaný obdiv k rôznym modlám, projekt celosvetovej charity a vraj aj obchodného centra, no podnikatelia sa už tešia ako na tom. Zanci Kristom zbohatnú a nabalia sa tak ako nikdy inokedy v dejinách. Toto je zaujímavá poznámka, zaujímavá predikcia z číslo 992. To ma prekvapilo. Rusko, vraj a Ázia nebudú účastní vplyvu Antikrista a falošného proroka. Čiže správci sveta, ktorí sú Židia, oni sú falošní Židia, tí chazarskí alebo chabadistickí, už je tam nejaký rozpor v boji o moc, ukázalo sa to na Ukrajine, že ako keby sa a bojujú, len tak veľmi divno bojujú. No a tak ako tu bola násilná vakcinácia v Amerike, v Európe a inde vo svete, že tak Rusko malo Sputnik a v Rusko a Ázia nebudú účastní vplyvu Antikrista. No tak to je veľmi zvláštna predikcia. Uvidíme, čo sa z toho udeje. Ak bude pápež vyštvatý pred zúradu, to si dobre všimnite, to bude nejaký zlom, bod zlomu. To sa nestalo, len prvýkrát dejina, viacejkrát sa to stalo. Ak si niekto myslí, že teda satanistická skupina sú nejakí hlupáčikovia, čo sa uspokoja len s ulúpením e, nejakých financií a prepadom nejakých veľmocí majú plán na každú krajinu Európy, aj Slovensko, ovládnuť. A robia to už 10 ročia cez svojich agentov, cez peniaze, cez svojich nasadených zradcov, ktorí už slúžia antikristovskému týmu. A falošní proroci medzi žurnalistami sú na strane organizovaného zločinu, ťažia z toho a mlčia mafiánskou omertou a neprezradia tie ich zrady, ktoré robia na pravde, na morálke a na svojich štátoch. Im to je jedno. To sú satanisti medzi žurnalistami. To sú oddaní služobníci falošného proroka, ktorý takisto zavládne. A sa ukáže teda, kto sa mu pokloní a boská mu zadnicu, aby bol zasvetený do vyššieho stupňa. Vraj falošný prorok pozmení svetú omšu k nepoznaniu a zruší premenenie Eucharistie je predikované číslo 401. Bude klamať, že má božský mandát a moc. A teraz, ako sa kňazi katolícky zachovajú, je predikované príjmu to, takúto omšu odslúžiť bezplatnej Eucharistie, No povinnosťou je teda namietať však. No a viete, ktorí budú namietať? Vraj polovica kléru. To príjme a polovica kléru odmietne prísahu proti sfalšovaniu Svetej Omše. Tieto lži budú zaobalené v pekných rečičkách a kto sa nechá zastrašiť od týchto pohanov už aj v cirkvách, stanú sa tak podobní tými pohanmi. Ja som to dávnejšie tušil, čo som medzi kniazmi že polovica kňazov sa nechovajú ako kňazi. Napríklad bol som na jednom mieste a tam prosím pána Farára, prosím vás, ja som tu, vedľa tuto bývam a chcel by som sa s vami stretnúť, porozpráv. Viete čo, priprite pondelok. Tak som prišiel pondelok a potom mi to odložil na ďalší pondelok a keď som prišiel ten ďalší pondelok, začal predo mnou utekať. A pritom tak krásne liturgie slúžia, ale ja ho za kniaza nemôžem považovať. Prepáčte, to, tento chlapec sa nemal stať ani kresťanom. Potom ma napadlo, že možno mu vadí to, čo vysielam, že sa to dopočul, lebo som sa mu aj predstavil, kto som, čo som. A, no ale tak mi to mal povedať do očí zbabelec jeden. To není kňaz. A takýchto je vraj polovica. My sa nechovajú ako čestní muži a prezradia sa, že jeden ukradne výhradu vo svedomí, druhý vám zaklame do očí, tretí prikrie trestnú činnosť, ďalší fandí nekriticky Rusku ako besný, teda nenávidí Rusko a fandí západu a keď ho napomenete, on nás znečne nenávidieť aj vás. Jednoducho to sú také primitivizmy nedôstojné človeka. Dáme pesničku. ďakujem tento týždeň pani Eve, Jánovi, Zuzane a Márii za podporu môjho diela ohlasovania apokalyptického scenára. Momentálne viac info a číslo účtu je na umeniežiť.eu. Čítam vám odtiaľ z jedného najnovšieho článku, tam pridaného s názvom Už vyplnené proroctvá. Scenár, čo nás ešte čaká, v týchto posledných časoch podľa knihy pravdy ako sa jej venujem posledný rok, tak cítim, že sú tam veľmi vážne predikcie, ktoré určite toto nemohla nejaká pani z Dublinu vedieť. Ani v geopolitike, ani čo sa deje v cirkvi, ani čo sa deje v budúcnosti. Tu sú tak detailné veci, ktoré 2000 rokov tu nemal nikto zjavené apoštolia niečomu bolo. Prorok Daniel v starom zákone pred 2,5 tisíc rokmi niečo vedel, ale tam mal dostane zapečať tú knihu. Neotváraj ho. Ešte neprišiel čas. Teraz je to odpečatené. Hovorím vám niečo, čo sa tam dočítate. Tak, čo nás to, ak to teda príde, eh, prepad Vatikánu, už sú tam vraj 20 zradcov, a možno už aj 120 spolupracovníkov svetovej vlády. Majú to nachystané, sú na svojich miestach a čaká sa na ďalšie pokyny, aby sa išlo podľa tohto diabolského scenáru. Ak budú vynúcovať prísahu vernosti voči štátnej modle, volá sa to etatizmus, keď je štát viac ako Boh, a keď si niekto vynúcuje prísahu vernosti, viackrát to stalo tuším aj za Napoleona. Pred 200 rokmi museli kňazi prisahať, ak to neodprisahal, tak išiel do vyhnanstva. Tak vraj toto príde, polovica kňazov zuteká, teda odíde z fár do exilu, do civilu, do jaskyn, do prenasledovania budú slúžiť pravoplatné svetomše a bude to, kto väčší, to nebude tiež trestný čin a možno za to bude nejaký postih. Toto vraj čaká tento svet aj cirkev. A čo lajci, čo ľudia, katolíci, je tu predikcia traja zo štyroch zaprú. Ak sa to udeje, prajem vám, aby ste boli jeden z tých, čo nezaprie. Preto vám to vysílam a čo bude nasledovať, tí, ktorí neposluchnú, vraj dostanú exkomunikáciu z rímokatolíckej cirkvi. Budú to verní kňazi, reholníci a lajci, vraj budú exkomunikovaní po stá tisícoch. Je tam napísané. No tak to bude rodeo a zábava, však taká tu už dávno nebola. Majú prísť zjednotenie kresťanskej cirkvy, všetky cirkvy sa umelo vraj dajú dokopy, tam si spravia nejakú, to bude neviestka, tak to veľmi... Práva církeve nevesta, toto bude neviestka, ona je už prítomná, aj teraz len tak potichu, pár jednotlivcov a vraj to bude takto úplne zjavné pri konci. V čele bude falošný prorok a falošný pápež. Kto vie, či sa bude volať pápež, či nejaký patriarcha celosvetovej cirkvi. Majú vraj spáchať s antikristom, ktorý bude v čele geopolitiky aj jedno svetové náboženstvo a dať dokopy všetky náboženstva, čo je taká taký oxymoron, že to sa nedá prezvedešame 3000 bohov. No oni sa nejako dohodnú. Už to majú aj v tých slobodomurárskych dielniach 10 ročia pripravené, už to len vyťahnuť zo šuflíka, ako ten scenár a dať pokyn, nech sa tak pandémia, ktorá bola dopredu naplánovaná, nech sa to teda vypáli do reality. Antikrist bude pravdepodobne používať umelú inteligenciu, čo si myslím, že tie pokyny, ktoré prichádzali už z pandémie a pán Matovič ich vykonával ako robot, bol to obrovský chaos. To, bolo, to boli pokyny z umelej inteligencie. To nebolo zo zdravého rozumu. Aby vám dávali takéto Všetci musíte mať rúšky, dva roky všetci a je tu pandémia, ktorá tu aj nebola. 1350 či 650 pokuta za to, kto nemá Rúško a zastavili vlák a súdili tú pani, čo si nedala rúško v oblaku, lebo tam zadu si išla. A keď prišla pokuta, potom sa vlastne odpustila a, a, a, a keď prišiel pápež uprostred najstrašnejšej pandémie, no tak e, všetci zaočkovať a potom netreba očkovať a, a rúšky najprv mali, potom nemali, sam, sami hierarchovia, však to je šaškáreň to prevalilo aj pre, pre tých, čo boli slabozraky, aj farboslepí a jednoky všetci museli vidieť, že sme od nejakého blázna diktované za tým. To nerobil ani Matovič, ale nejaká svetová vláda cez umelú inteligenciu. Takýto blázni z nás čaká ešte v 10 raz silnejší možno. Kto vie aký. No a ako pani doktori, ako sa zachovajú Vypočujme si ukážku jedného teraz súdia v Bratislave. Zajtra by sme ho mohli podporiť o 13. hodine. Dajme ukážku. Pandémia tu nebola, pretože tu neboli odborné podklady na to, aby sme to mohli vyhlásiť za pandémiu. Pretože výskyt covidu bol iba 50 na 100 tisíc, pri epidémii chrypky sme mali 1700 na 100 tisíc. A druhá vec, že smrtnosť covidu bola iba 0,20, to znamená zomreli dvaja z tisíc, kdežto smrtnosť chrypky bola 8,5. 8,5 človeka z tisícich zomrelo na chrypku, čiže 4 krát vyššia smrtnosť chrípky a oni vyhlásia pandémiu, ktorá tu nebola. Takže keďže to nebolo na odbornom základe, tak jednoducho ja som práve, lebo, lebo tie opatrenia mali tie negatívne následky, keby sa splnili moje odporúčania, že by sa ľudia zhromažďovali, nenosili ruška, nedali sa testovať a hlavne nedali sa očkovať tými mRNA er vakcinami, tak by sme tu nemali 30 e, tisíc až 50 tisíc mŕtvych, ktorých tu máme. Hej? Takže vlastne ja sa cítim absolútne v poriadku, ja upozorňujem na tento problém, stále stojím na strane, e, že bojujem za životy a zdravie občanov. Nadviažem, vy ste toho 20. Eh, decembra 2020 spomenuli, tak ako ste teraz parafrázovali, uh, zhromažďujme sa, uh, neočkujme sa, nenosme rúška. Po tých 5 rokoch uh, trváte si na rovnakých... Uh, Určite, názor? však ja teda pokračujem, ako vidíte. Ja pokračujem v tom boji za ľudské životy a ľudské zdravie, lebo pokiaľ takíto hlupáci budú manažovať slovenské zdravotníctvo a vlastne slovenské vyhlášky a nariadenia pre ľudí, tak to ohrozenie pre ľudí trvá. Ohrozenie, tu môžeme mať kľudne ďalších 10 tisíc, 20 tisíc mŕtvych za chvíľu následkom takýchto nezmyselných opatrení, ako sme mali tie fašistické vyhlášky Mikasa, e, Čaputovej a toho Matoviča. Vy ste konec koncov o rok neskôr boli sankcionovaní úradom pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou. A za čo? Už ani neviem. Bolo to za, za to, že ste na svojej stránke, ak sa nemýlim, tak eh, v rozpore s vedeckými poznatkami eh, nariadovali lekárskú liečbu. To je parafráza ano, toho, a zachránil čo... som práve tých to ľudí. vedecké hej, a zachránil som Sabaku. ľudí. Čiže aké vedecké poznatky Sabaku. máte na mysli? Ja som te, teraz a počas celého tohto uh, pojednávania som ukázal recenzované vedecké články, ktoré dnes tvoria evidence-based medicine. To znamená alfa a omegu vedeckej medicíny. A povedzte mi, čo títo ukazujú. Ďalej som vám aj teraz prerozprával, že keďže bola incidencia 50 na 100 tisíc, no tak ale to je tá evidencia, to sú tie, vy mi tu hovoríte, že, že nejaké vedecké autority, to boli vedecké kapacity iba na papieri, alebo mediálne. Vy ste ich vytvorili. No. Aký očakávate? No ja očakávam, že som, že som hodil rukavicu do ringu, lebo konečne sa musíme dopracovať k tomu, že to obdobie covidové sa označí za fašistické obdobie, kedy boli potláčané ľudské práva a následkom tej fašistickej legislatívy zomrelo 30 až 50 tisíc ľudí. Pretože počas SMP, čo hovoríme, že to bolo potlačenie národného povstania e, fašistickou hitlerovskou mocou, zomrelo len 10 tisíc. Tu sme mali 3 až 5 krát viac mŕtvych. Čiže toto bol fašizmus. Tak pán doktor Peter Lipták z Bratislavy zajtra v justičnom pláci, či kde to, sa o jednej hodine stretnú jeho sympatizanti a budú čakať rozsudok, ktorý ho pošle do basy na pol roka. To je jedna z možností, alebo vraj dostane pokutu okolo 3000 alebo koľko tisíc eur, nevieme, tak budú za ním, ak chcete, príďte ho podporiť ja ho podporujem takýmto spôsobom, že mu fandím, blahoželám, že to je jeden zo statočných pánov doktorov, ktorý má chrbtovú kosť, ktorý je doktor, ktorý mu záleží, aby sa tu ľudia a pacienti neklamali, aby sa minimalizovali negatívne veci pre slovenských občanov a pacientov, čo najmenej im ublížiť a čo najviac pomôcť. Toto je totiž to, čo robí identitu tých 10 tisíc lekárov na Slovensku, je či koľko Československu, koľko ich neviem presne tisíce, ale ozvalo sa aj 10, 20, možno 100, 200, tak potichu bojovali. A tí ostatní čo? To sú tiež spolusatanisti? Ak ste vy, niektorý z doktorov, to by mal povedať. Kardinál Slovenskej republiky, alebo pán kardinál Duka Československu, pre Čechov, Slovákov, ak ste vy zobrali nejaké úplatky počas covidu, za nejaké pokuty, za nejaké podplácanie, za nejaké falošné covid pasy, vy tie peniaze pošlete pánu doktorovi Liptákovi na tú pokutu ako pokánie. Snáď vám budú tie vaše hriechy odpustené na tú hambu. Pred Božným súdom budete mať vymazanú. To vám prajem. Toto by, takýto hlas tu nie je, no tak ak sa rozhodnete vysielať to, čo ja vysielam o posledných veciach z knihy Pravdy, ak sa vy rozhodnete, budeme v lekárskom stave, že budete, ako pán doktor Lipták, mať hlavu hore a odvážne brániť čest lekárskeho stavu, aj medicíny, hodia vás do cisterny, ako Jeremiáša pred 2,5 tisíc rokmi. Tam sa král spojil s tedajším cerkevnou mocou čo to tu ty prorokuješ? Židovská viera bola na vrchole slávy, pred 3000 rokmi tam bol Šalamún, Boží chrám Jahve si tam chystal svetú církev, záchranný plán, to všetko prekvitalo, tam to bolo super luxu špeciál, 400 rokov, ale tí ľudia zdegenerovali, zblblí, začali sa tam modlárčiť, začali špekulovať, začali byť takí povrchní, darebáci, a robili si tam hriechy veľké a nerobili za to puka, nahromadilo sa to a Boh sa rozhodol, že teda tento ľud potrebuje preplesk. A povedali Jeremiášovi, pôjdu do zajatia, pôjdu na 70 rokov do Babylonu obklúčil vás Nabuchodonozor II so svojimi vojskami chaldejskými, to sú páni sveta, čo tam mali 120 krajín, vtedy ide si v Ázii obrovská ríša a bol tu nejaký Izrael, ktorý vzdoroval, to bola pohanská ríša, kde bolo veľa bohov a tu bol jediný boh a oni sa spolahli, máme tu chrám, máme Jahveho a Boh nás ochráni. A tu príde nejaký Jeremiáš a hovorí nám, vzdajte sa, vzdajte sa tomu Nabuchodonozorovi, nebojujte a budete mať minimálne škody, on vás zovedie do zajatia, Boh vás neopustil, budete musieť ísť do zajatia, ale nezahyniete. Hodili ho do cisterny, kto vie, čo to bolo za jamu, vraj tam padol do bahna a musel tam tráviť nejaký čas za to, že hovoril nejakú pravdu. Toto čaká každého jedného, kto bude mať takúto prorockú odvahu vo svojom stave, či to je medzi právnikmi, či medzi lekármi, či medzi učiteľmi, či medzi kňazmi, opakuje sa to tu ako cez kopírák. Čo sa stalo? Nabuchonos rozdravil, dva roky obliehal Jeruzalem, vraj Jeruzalem za 4000 rokov bol 20 krát obliehaný, vyplienený, tak toto je jedna. Taká asi najpodrobnejšie je to spomínané v Biblii, dnes keď som to však ten Jeremiášov príbeh mal aj 150 strán. Jeho náreky, jeho, jeho proroctva, ešte aj Baruch, to bol jeho pisár, ktorý, keď Jeremiášovi zakázali do kostola, do chrámu ísť rozprávať verejne, tak Baruch tam prišiel a čítal jeho listy. 150 strán má Jeremiáš z Biblie čo Evangelium podľa Matúša má 50 strán na porovnanie. Veľmi zvláštne. Podrobne je to rozpísané, kto chcete, začítajte sa do toho hĺbšie. Ja to len tak letmo hovorím, že toto ak náhodou vás hodia, ja som totiž v cisterne, ak ste si nevšimli, 13 rokov. A malo to aj takú podobu, že nemal som kde bývať. Teraz mi je dobre, dobrí ľudia mi pomáhajú, ale mal som aj také v obdobie, že som koho si musel obťažovať, nemal som kde bývať, alebo som bol desi v Prešove, tam na, na, v kancelárii som ma ležal na koberci, na spacáku a tešil som sa, že som slobodný a slúžim Bohu a idem ďalej. A začal som si svoju cisternu, začal som za ňu Boha chváliť a ďakovať. Pretože byť na čestnom poslednom mieste za to, že vy hovoríte pravdu, správate sa slušne, alebo hovoríte niečo, čo hovorí treba, čo ostatní sa boja, Pán Boh si nás nájde v tých posledných miestach. Dajte pozor, vy, čo ste dnes prvý, môžete byť zajtra poslední. To vám odpo- toto vám zopakuje len ten, ktorý je na poslednom mieste. Môžeme sa vymeniť. Ale to nebudú už len posledné miesta, ale bude tam Božia sláva, bude tam aj Božia hamba. Tak čo nás ešte čaká, keď nás, keď vyobcujú tých pravých z cirkví po stá tisícoch, zjednotia sa kresťanské cirkvy, potom bude jednosvetové náboženstvo vraj, teda antikrist. Nenazvete, nenazývajme ho tak anti, radšej ho nazvíme teda novodobý koprfil, lebo to bude určite fešáčisko, atraktívny, sympatický, zábavný, ktorý ponúkne tomuto svetu riešenie, aby všetko pozdvihol, a tohto Copperfielda celá planéta potrebuje, vraj bude pozvaný aj do, teda do cirkvi. Nebude na ňu útočiť, on bude pozvaný, aby tam dostal veľmi čestné miesto, ako teda predstaviteľ najlepších e, politikov, to Putin bude nič s Trumpom sní oproti nemu, čo on ako svet ponúkňa, pozdvihne politiku aj financie, aj všetko, No ale keď bude teda pozvaný do toho chrámu, vraj sa vyhlási za Ježiša, no tak potom spozornejte, že to už nebude Copperfield, ale bude to taký e, antikristík už. No a potom, keď bude z pána Ježiša a z jeho učenia si robiť posmech, bude prekrúcať, bude sa rúhať a vtipkovať, na svetých miestach začne prenasledovať dvoch svetkov, čiže verných kresťanov a kresťanky, aj židov, židovky, no tak to už bude nie dobre však. To už bude záver. Majú byť nejaké znamenie na oblohe, rotujúce slnko, dve slnka, vraj nejaká kometa bacne do planéty a budú nejaké tsunami, je spomínané v apokalypse. Kto vie, ako, v akom poradí sa to stane, hrozí nám celosvetovo zavedená digimená, to už tohto roku vraj koncom začne, Controlling, digigestapo, no a taká čerešnička na torte, nanúcovaná značka Šelmy 666. Kto ho nedostane, systém ho vypluje a nebude môcť kupovať a predávať, ale nech sa netrasú. Budú nielen diabli fičať naplno, ale aj anili. A keď nikto nebude mať a vraj, čo dá do úst, prídu anieli, spravia zázrak a on prežije, alebo ľudia si budú aj bez peňazí, možno bartrovým obchodom, možno dobromyselne vymieňa to, čo majú a oni to prežijú, keď to prežiť majú. Preto sa netreba triasť ani pred žiadnym režimom diabolským, ani pred týmto šéfom a kto nemá antikrista v sebe dnes, nebude ho mať ani zajtra, ani za tejto totality. A kto ho má dnes, tak nech sa vyčistí, lebo toto, tieto tlaky zvonka budú na to, aby nás prečistilo. To pán Boh na niečo dopustí. Týchto 42 mesiacov vlády, záverečnej hrôzovlády, kde budú rôzne apokalyptické tresty, celkom na záver vraj som sa dočítal, knihe Pravdy bude trojdňová tma po konci tejto hrobozovlády. Slnko zhasne, no a čo príde, nebeský zásah pravdepodobne. Michal Archaníla, flotily Archanílov a triumf nepoškvrneného srdca Pany Márie, ktorá túto hrvozovládu šelmu ukončí. Falošný projekt bude zajatý, s Antikristom a budú hodení do ohnivého jazera aj všetkými svojimi otrokmi a táto hrvozovláda bude ukončená. A príde král, ríše ríša, tisícročná ríša, nové nebo, nová zem. Zem bude očistená, očistec vraj už nebude existovať. Ďalšia posolstvo veľmi zvláštne. No a máme mať nové vzkriesené tela, nebude život na planéte pokračovať bez šeliem, hrôzy, zla. Toto je, ak si niekto myslíte, že sú to nejaké konfabulácie, šaškoviny alebo nejaké výplody nejakého chorého mozgu, tak nie. Sú to predikcie nielen z knihy pravdy, ale našli by ste tam základné veci týchto posolstiev, čo vám hovorím v Biblii, sú to kresťansko-židovské hodnoty, viac kresťanské, Židia nech sa pridajú, pretože pravý spasiteľ tu není. Niekto iný, len pán Ježiš, ktorý založil kresťanstvo a on slúbil, že sa vráti a takýto bude scenár. Dáme pauzu, pieseň. tu píše, kardinál Duka už není ve funkci, ale Graubner. laudator Jezus Christus, přátelé, in eternum amen. Ale má, aj keď nie je vo funkcii kardinál, má mať nejaký supervízny dohľad nad celými Čechmi alebo celým Československom. Dokedy tu žije jeho slovo, je najsilnejšie v cirkevnom dianí celosvetého pápeža, takto regionálne kardinál. A tak ma napadlo, že čo keby ten pán Lipták dostal nejaký exemplárny trest, dajme tomu 3 roky väzenia, teraz vymýšľam, a vy všetci viete, že je to zlé. Čo keby sa 10 tisíc lekárov ozvalo, nebudeme ordinovať. A keby sa pridali aj právnici? Toto je protiprávne, čo ste urobili, pán sudca, aj sudcovia, koľko ich je 1300? Čo keby sa pridali kňazi, nebudeme slúžiť Svete Omše, dokým sa táto krivda, nebudeme tu podporovať takéto krivdy, čo sa tu deje. Môže to byť rozbuchka. Druhé slovenské národné, nikto k tomu nevyzýval. No tak sme všetci z dokliečikovia však slúžime Antikristovi, tak si ho aj vy koledujete, príde vás s nami, za uši vás tu všetkých vyťahá, za túto zbabelosť, ktorú my tu páchame. Na pravde práve robíme si plačú už aj z pandémie, zo osudcovského stavu, z kresťanstva, z medicíny. Beda nám za takéto nekajúcnosti. Takto sa vyjadrovali nekardinálie, proroci. Za to boli hádzaní do cisterny toho Jeremiáša z cisterny. Vybrali Sedekiáša, tam 30-ročný nejaký sopel tam e, šefoval izraelský král, všetkých jeho kniežatá pred jeho očami. Pozabíjali, zobrali, jeho oslepili, zobrali ho do Babylonu. Presne tomu predpovedal Jeremiáš. To sa stalo. Keby ho poslúchal, tak by mohol žiť ďalej a s očami. Ale neverili mu. Tak prišli potom tresty. Pán Boh to vidí. Pán Boh dopredu predikuje a my, keď si robíme prču z jeho varovaní a jeho prorokov prenasledujeme, tak potom zatočí s celou tou celou krajinou aj celou Európou, aj celou planetou. Pretože to je spravodlivá odplata toho, čo my zaslúžime. Ako nezbedné deti, do istého času to tolerujete, to nedobre chovanie, ale potom chytia a dáte mu aj na zadok. Čo je také najzvláštnejšie v týchto predikciách, čo nás neučili na teológii, je to písme, že má prísť nejaké zázračné zobratie do neba Kristýna a Kristovcových, tak nazývam, to sú tí najvernejší, ktorí sme v rôznych cisternách rôzneho druhu. To bola možno aj hrobka, to bola možno nejaká bahna, bažená voda, kde sa zdržovala dažďová voda. A oni tam izolovaní, sme izolovaní, niekde nás izolujú z cirkví, medzi právnikmi, medzi lekármi. Robia si z nás posmech, Čiže nie z nás, ale z tej pravdy, čiže aj z toho Boha, ktorý nám sa ešte ozýva v tom svedomí, v tej odvahe, tak títo vraj, ktorí bojujú za Božie veci a sú podúpaní, pošliapaní, trpia za Božie kráľovstvo vraj, ich, aj ich osobne, aj celé rodiny, alebo kto to zaslúži, budú za tí dematerializovaní do nebies. Aj to by ste v knihe Pravdy podrobne našli, niečo si tu prečítam ešte dokonca. Kedy to bude, v tomto priebehu apokalyptickom ja tak typujem, že asi tesne pred antik, ako výštvu pápeža a ako má nastúpiť antikrista. K niečo niekde asi medzi tým, kto vie, či zažijeme antikrista, lebo my čakáme Krista, ozaj my mu slúžime, tak tom si nás ako tú nevestu by mal teda zobrať a ochrániť a nenehať si tú svoju nevestu umlátiť. Však takto kto si napovedal. Pravdepodobne to bude pred vládou Antikrista sa udeje tento zázrak a má to byť do roka od varovania. Pripomínajú na dievčatá vizionárky z Garabandalu. A vraj sme posledná generácia a nezomrieme telesnou smrťou. To je zo všetkých týchto posolstiev, ktoré sú na mnohé veci aj známe, toto je také neznáme, úplná novinka, tak si vypočujte, ako znie presne posolstvo 585 spred 13 rokov. Moja vrúcne milovaná dcéra, tajemstvo týkajúce sa vstania z mŕtvych je dôležité, aby ste pochopili. Aby ste ho pochopili. Keď som zomrel ako človek v tele, zničil som vašu smrteľnosť. Moja smrť vás nielen oslobodila od smrti, ale od hriechu po smrti. Moja smrť na kríži vám dala dar nesmrteľnosti v mojom novom kráľovstve. Pretože som zomrel ako človek, umrel som telesnou smrťou. Keď niekto zomre, oni sa stanú nesmrteľnými, ak sú v stave milosti. Tak sa to vyučuje a myslím, že pravdivo. Keď som stal z mŕtvych, odkázal som tento dar tým, ktorí sú teraz v nebi, ktorí zomreli v stave posvedcujúcej milosti. V mojom novom raji oni budú mať dokonalé nesmrteľné tela. Tí na zemi sa stanú nesmrteľnými za môjho druhého príchodu a udeje sa to v myhnutí alebo v žmurknutí oka. Čiže v okamihu budú dematerializovaní. Niekto si to predstavuje ako v tých rôznych filmoch, že budeme vychvátení do nebies na oblaky a budeme stúpať a levitovať. Vraj prejdeme do inej dimenzie. Budeme o žmurknutí oka dematerializovaný a zmení sa nám všetko. A náš duch zostane. A tela budú iné, aj prostredie, aj svet bude už. Títo ľudia už budú Niekto hovorí, že v ufách na oblakoch sa stretnú a zídu dolu s pánom Ježišom po vláde Antikrista jedna verzia, ale už budú kde si v inej dimenzii bytia v tisícročnej ríši, v inom tele a oni sa vrátia a budú vládnuť s Kristom v obnovenom svete na novej planéte, nové nebo, nová zem. A polnica môjho posla zaznie, mŕtvi budú vzkriesení, rovnako ako tí, ktorých mená sú zapísané v knihe života, aby sa tešili väčšnému životu v mojom novom tisícročnom kráľovstve, prisľúbeného mne, mojim otcom. To sa nazýva nový raj a všetko, čo je smrteľné až do konca, už, do, už viac nebude. Toto je asi najšokujúcejšie, najpríjemnejšie šokujúcejšie, ale pamätajte, že aj tí, ktorí budú skrivení, a tí sa nezabudne, a tí budú tiež skriesení. Tí, ktorí boli statoční, budú skriesení na slávu a tí, ktorí nežili čestne, bezcharakterne, s hriechami budú skriesení na hambu. A ja si to tak predstavujem, ak sa niekto z nich neocitne v pekle, ale potom v tom tisícročnom kráľovstve, tak pravdepodobné to jeho telo a bude nejako skrivené. Bude nejako zdeformované. To je už môj osobný názor, že nebude pekný a bude sa tomu veľmi čudovať, že to takto bude natrvalo. Alebo na stáročia. To ja neviem, či sa to dá zmeniť, tie skriveniny, snáď. Keď ho tam nehajú žiť, len bude už na posmech. Nebude vyžarovať majestát Boží, ale nejakú skriveninu, nejakú hambu. Ale možno niekto, kto sa dnes rána na veľkého frajera, a má trestné činy za sebou, z ktorých sa išiel vyspovedať, a Oli, ale nepovedal tomu, komu ublížil, že prepáč, alebo nenapravil škody. No možno sa tam ocitne v nejakej karikatúrnom tele, skrivenom a budajú mu somarskú čapicu, alebo niekomu možno šerbel, ktorý bude musieť 300 rokov nosiť ako pokánie tam a budú sa všetci z neho smiať, či ja neviem, možno však tam bude kopu humoru. Budete zjednotení so mnou, vašim Ježišom, Smrť už viac nebude faktom, pretože nebude existovať. Teraz, keď vám prinášam dar mojej poslednej záchrany, musíte ma počúvať. Dbajte a pozbudzujte tých, ktorí dnes, rovnako ako tomu bolo začias Noema, v zajati zábavou naplnených čtižiadostivých životoch, aby boli aby neboli takí pochabí a neignorovali tieto príznaky. Rovnako ako za dní Noema, oni boli zmetení z paluby v hrôze, keď prišli záplavy. Nedovolte, aby sa to stalo aj tento raz. Vraj príde apokalypsa rovna, rovnajúca možno horšie ako za Noema, kedy sa zaplavilo všetko. Je to 3,5-4 tisíc rokov, je to tiež v Biblii, už na to nemyslíme. Občas je nejaká záplava v Texase, možno s narušeným počasím, ale toto vraj bude biblické, apokalyptické, celosvetové. No a tak si spomenie, keď z vás robia si posmech, že ste blázni, však nasledujeme Noema. Archu. Dostali sme nejaké zhora niečo, my tu niečo normálne, čo prežije, pestujeme a tí ostatní sám z nás rehacú. To je tá cisterna, ten posmek zniesť, tá izolácia, to prekliatie, ktoré sa nám môže, keď príjmeme to poníženie, s Kristom to prežívame, sa nám to zmení na obrovské požehnanie. Mojim nasledovníkom boli dané vyčerpávajúce varovania a to mení zmysel. Problém je, že tí, ktorí prijali pravdu, sa miešajú s tými, ktorí pravdu neprijali a to ich ovplyvňuje. Veru, veru. Kadejaké kamarátky vám nabulikajú ako jednému pánu Joškovi, keď bolo socializmu skončil on bol v Prahe a mal v ruke obraz Jana Zrzavého, ktorý stal 6,5 tisíc korun a on ho chcel kúpiť, ale kamarát mu nabulikal a nekúpuj ho Zrzavý, to je, to je neznámy autor. 6 tisíc, čo si blázon za takýto obráz. Ale ja to nekúpuj to, nabulikal mu, aby ho nekúpil. Prešlo 30 rokov a Jan Zrzavý ide za 2 milióny, 5 miliónov, 10 miliónov jeho obraz. Ja blázon, že som ho nekúpil vtedy za 6,5 tisíc. Úplný, no tak si dal na toho bulikanta, tak ti treba, no. A to je len obraz nejaký. Hodnote teraz má nejaký dom, ale toto je väčšina spása. A to sú miliónkrát dôležitejšie veci, toto, čo tu spomínam. Musíte sa držať ďalej od tých, ktorí sú pohania a modliť sa za nich. Ak sa nebudete držať od nich ďalej, budete zvedení aj vy klamstvami alebo nečistými duchmi. Tí, ktorí ma odmietajú, budú ťahaní preč od mojej ochrany. Oni čo skoro zistia, že ich životy skazenosti ich premôžu a pomaly ich budú zomielať a znesvedcovať. Potom ma budú blokovať a stanú sa od, aj oni otrokmi lží. Keď zostanete v ich vplyve a spoločnosti, vy tiež budete tým napadnutí alebo nasiaknutí. Kto vie, či to presný výraz. V preklade potom nájdete samých seba ospravedlňujúcim ideme vernejšie vzdelenie po vašom svete. Tak, ktorý ste nebezpečenstva, v ktorom sa títo vaši blížni nachádzajú. Ak nás niekto odvádza, od kresťanskej nádeje je vedľa nás, aj v dome. Vysmieva sa nám. Nemusíme pred ním utekať, ani pred ním nadávať, ani ho odsudzovať, nenávidieť. My si to vypočujme, vážme si niekoho, kto nás napomína, možno má aj dobrú pôľu. Ak zrádza kresťanské hodnoty v niečom, alebo stráca zdravý rozum, alebo je to obed nejakej hlúpej, primitívnej propagandy televíznej. Napomeňme ho a modlíme sa potom za ňo, keď opustíme. To je naša kresťanská povinnosť a hodnota. Keby len poznali pravdu, oni by bežali ku vám. Boli všetkým nám seká internet, Peťo štúdiu režimy prerušil vysielanie. Máme ešte pár minút, tak to dokončíme cez telefón. Neviem, kde som prestal, aby som nadviazal na to, čo asi skončilo, že tí ľudia, ktorí si sa to nepríjmajú, ktorým sa to nezdá, ktorí sú okolo nás, tak som vám poradil, aj vám teraz znovu radím, si vypočuť ich názor, Vypočuť ich námietky, protinázor, kritiku, ale možno ich rozhorčenie. Ale keď vidíme, že oni v niečom zrádzajú kresťanské hodnoty, kresťanskú nádej, čiže Krista, tak my im pekne do očí láskavo ich napomeňme. A keď nám skáču do reči, tak im povedzme, ja som ťa 5 minút počúval, teraz ma ty 2-3 minúty vypočuj. A pekne mu povedzte, čo je pravda. To je naša sveta povinnosť. A ak ujdu, ak to nepríjmu, ak sa budú hnevať, tak im to nevnúcujme, ale povedali sme im, čo sme povedať mali. No a slušne sa rozlúčme a potom sa za nich modlíme. To je naša kresťanská povinnosť, ktorú sme si takto splnili. Lebo usmievať sa niekomu, kto ide do zatratenia, kto žije v ťažkom hriechu alebo robí kriminálnosti a ja sa pri ňom usmievam, lebo je to môj kamarát, môj manžel alebo môj švagor, ja mu nepoviem, kde robí chybu, tak to by bola moja veľká chyba, spoluchyba. Títo ľudia, neraz to je pekne napísané, že keby poznali pravdu, oni bežali k vám kvôli všetkým falošným božikom, ktorých oni zbožňujú, vyrobených z hmotných vecí, ktoré boli stvorené Bohom, robia stále rovnakú tzv. klasickú chybu, ktorá je tu nazvaná, diagnostikovaná takto krásne. Zbožňujú zázrak hmotných vecí, ale ignorujú svojho stvoriteľa. To je krásne povedané, že nerobia oni len zlo, oni zbožňujú zázrak. Tej hmotnej svet je zázrak, zázrak Boží, len sú to ešte aj iné zázraky, neviditeľné a stvoriteľ, ktorý je za tým, ktorému treba vzdať, teda vďaku a chválu. V novej ére mieru budú mať oveľa viac tak veľa dokonalostí. Napriek tomu sami odvracajú chrbto. Ja ich budem vždy milovať, ale ich nedostatok lásky ku mne spôsobí, že nevstúpia do nového života, ktorý som vytvoril pre nich. Tento nový život bol stvorený a umožnený z dvoch dôvodov. Keď som zomrel v tele, zničil som smrť. Keď som stal z mŕtvych, dal som vám väčší život, keď už telo nemá nad vami žiadnu moc. To je moje prisľúbenie všetkým Božím deťom. Tí, ktorí sa dožijú konca času, nezomrú fyzickou smrťou. Oni sú požehnaní, budú okamžite premenení do dokonalých fyzických tiel v mystickom spojení s mojim osláveným telom. Čiže budú to tela, podobné našim fyzickým telám, jemnejšie tela, zduchovnené, dokonalé vraj tela. No a život začne. A provizorium, v ktorom žijeme, končí. To sú najsilnejšie slova, myslím, najpozbudivejšie z celej Biblie aj z tohto posolstva, ktoré s tým synchronizuje bude to potom, čo sa stretnú s tými, ktorí zomreli v mojej milosti, ktorí budú skriesení z mŕtvych. Tí všetci budú žiť v mojom novom raji, váš Ježíš. Tí, ktorí zomreli, vážení, oni žijú, sú v nejakom spirituálnom jednohotnom svete, duchovnom, nespia, ako nám to tvrdia, kolegovia adventisti, alebo jeho vystí vraj človek, keď zomrie, tak spí v hrobe jeho duša a bude vzkriesená, keď Pán Ježiš príde. To je jedna verzia vaša. Oni žijú, občas sa nám objavia. Keď nepríjemne prosia nás tie duše o pomoc, tak sa za nich pomodlite na svetu omšu. My ich dávame na oltár, modlíme sa a tak im pomáhame Vraj sa dá aj otrpeť niečo, ale nie, nešpecializujte sa na očistec a očistcové duše. Očistec končí, kto sa tam dostal alebo plánuje dostať, tak vraj pri druhom Kristovom príchode očistec už nebude existovať. To je ďalšia bomba posolstva, kniha posolstva pravdy. A ja tu skúšam, nejaká správa tu prišla otvoriť a nedá sa mi tu, tým, že pripojení sme, ale nedá sa mi tu otvoriť. A keby nie, tak nevadí. No čo poviete? Toto my, kresťania, veríme. Toto je naša tzv. kresťanská nádej, sme na to hrdí a za to by sme mali dať aj svoj život. Takéto rôzne dodatky, objasnenia, ktoré vám tu, tejto, týchto dvoch hodinách som vám to skúšal naznačiť, to sú detaily. Ja neviem, či všetko hovorím pravdu, neviem, či to správne interpretujem, neviem, či som vám dal dobré poradie, ale s takouto reláciou, ktorá by takto priamo hovorila pozitívne niečo po knihe Pravdy alebo apokalyptickej dobe, že takto to nejak príde a dobre sa na tom nachystať, nech nás to nešokuje, lebo väčšina ľudí sa venuje zázraku tohto sveta, zázraku vecí, zázraku lásky, hudby a neviem čoho. A zázraky sú to aj duchovné. Inteligentný človek na to pamätá. No a tí, ktorí nebudú vychvátení do podnebia, neviem, či do neba, do podnebia nejakého, kde sa potom s Kristom majú vrátiť na zem, v obnovených telách majú vládnuť, tisícročnej ríši s ním ako kráľom kráľov. Čo bude s tými, čo tu zostanú, s tými kresťanmi, židmi, pohanmi? Tak aj na tých sa pamätá. Tí, čo budú zanechaní, sú pochabe panny. Pán Ježiš nazýva 5 bude zobratých, múdrych, rozvážnych a 5 je pochabých, tak ako polovica kresťanov to bude zanechaných. A obrazne sú nazývaní Židia v úvodzovkách, to sú tí, čo milujú príliš svoje ega, svoje tela, svoju sebaoslavu, svoju kariéru, svoje veci, svoje domy, svoje autá, svoje peniaze, svoje hriechy a hlavne tento hriešný svet a klamú si, že budeme sa doň reinkarnovať do nekonečná, tak toto skončí. Odfetujte sa a neklamte si do zrkadla, ani do kapsy, naloží si do kapsy. Treba sa nám vážne obrátiť a prijať nepochabo pravého Mesiáša, ktorý si príde aj po týchto Židov, ktorí budú kvíliť, jajkať, trpieť a budú mučení možno nanotechnológiami, ako prezradil David Ike, že pandémia nejakej povedal ako informáciu, že jedna desatina z Britov pri ankete tvrdí a je presvedčených, teda kto vie, kde to nabrali, že vírus COVID bol vyrobený žiarením 5G a keď zosilila, zosilila 5G, tak naše bunky zareagovali tak, že začali vylúčovať nejaké toxíny, ktoré sa volajú vírusy, to je ten COVID a bola tu panika, že žiadny iný vírus nebol. Je to možné takto cez nanotechnológiu, cez 5G či 6G budú vás mučiť, aby si tam v tom mučení choďte sa skovať do pivnice, alebo si kúpte čapicu za lobalu. Neviem, čo vám už pomôže, ale zvolajte na Krista, on si príde aj po vás. A prídete do tisícročnej ríše zomeškaní, možno umúčení. Toto je nádej aj pre všetkých tzv. židov, ktorí nakoniec začnú svojho mesiáša vážiť a odfetujú sa od Antikrista, ktorého zbožňovali predtým. Pánom Bohom.